isanganiro ikaze nigwanyo muri kino muri makuru mu rurimi rw'ikirundi duhera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize ubushikiranganje bujejwe ubudandaji busabwa gushigikira abagwizatunga kugira ngo bashobore gufasha mu iterambere ry'igihugu ako ni umukuru w'igihugu yateye igihe hariko haratanguzwa inama y'abafise icyo baterera mu iterambere ry'igihugu hari umugambi wo hari umugambi wo kugabanya intara z'igihugu ivyo rero ni bikaba byashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu hari muri ino mu nama yagiranye n'ababuramatari n'uwo mushikiranganji nyene ariko arabonana n'abanyamigambwe muravyumva muri ano makuru mu ntara ya Kayanza havugwa imbwa havugwa abantu babiri bo ku musozi mibazi muri komine ya Muhanga y'intara ya Kayanza nyene bamaze kuribwa n'imbwa ziyerereza kugira ngo nabo bashobore gufasha mu iterambere ry'igihugu ibyo akaba yabishikirije kuri uyu wa gatanu mu kiganiro yagiranye n'abakora mu gisata cy'ubutunzi uhereye ku bakozi bakuru bakuru mu banki nkuru y'igihugu berbe abigisha mu makaminuza mu gisata cy'ubutunzi abagwizatunga abikorera ibyabo hamwe na bamwe mu basanzwe bafasha uburundi umukuru w'igihugu yabwiye abitabye iyo nama ko Burundi bufise ubutunzi kama bwotuma butera imbere ariko abahinga n'incabwenge zofasha mu guteza imbere igihugu basanze ari bake ibyo bizotuma hatunganywa gushasha inyigisho mu mashuri kugira ngo Burundi buronke incabwenge zishobora guteza imbere igihugu ngo bareke kuguma bateza imbere ibindi bihugu kurikira umukuru w'igihugu perezida Evariste Ndayishimiye nimutangure rero mwige kuko nimwe mwiyemeje kujya imbere abandi mu by'ubutunzi ko mwiyemeje kujya imbere abandi aba barimyi bamaze kujya ku kizi nimubahe isoko abanyaho bashorera kugira muhingure muhejeje guhingura namwe mube murarondera isoko iyo mushorera rero icyo ndiko ndabakorera ku burongozi bw'igihugu ni uko tubaronderera ibyo mukeneye byose kugira ngo bigende neza hano hamagara cyane cyane abagize ubushyikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro uno munsi si aho kwicara ntidukeneye umugwizatunga usanga ariko aridodomba yidodomba ko atarose ibyo akeneye kugira ngo ashobore gukora icyo yiyemeje kubera ubushikiranganji bw'ubudandaji ataco buriko burakora abenshi mu bagwizatunga bose bidodomba bavuga batunga ubwo bushikiranganji bw'ubudandaji bwopfuma buvaho ndabeshi nabavuye ko mbesha rero ntimuhamubimbariye kubera muraburindira mukabubura naganda bemerere rero ngaho imbere yanyu ko nibwaba bwaranebwe ngiye kubusunika byahase tubashyire ku ruhande icyo dukeneye dukeneye yuko uburundi dutegerezwa kugwiza umwimbu tuwuhingure hanyuma tuwushore umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste ndayishimiye amajwi yiwe tukaba tuyakesha mugenzi wacu Lydia Gahimbare imigenderanire hagati y'uburundi n'u rwanda ntiramera neza kuko haracari ibyo gukora ibyo ntibyashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere kuri uyu wa kane igihe ariko arashikiriza ibyaranguwe na leta arongoye mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri ushira bibiri na mirongo ibiri na rimwe arenga iyome bunyoni amenyesha uh, ko hari ibyo burundi bwasabye u rwanda butarahabwa akabona ariko ko hakwiye kurondega umuti w'icatumye imigenderanire y'uburundi n'u rwanda itose karata umutegabiri ibintu byo gusubizanya inkozi z'ikibi byamye biriho kuva kera n'igihe twari muri kirize 2015-2016 inkozi z'ibibi zaba ziri mu burundi twarazisubije abanyarwanda abanyarwanda baraduhaye abantu abandi barabatwima bivanye n'ingene nabo babona ivyabo paraporo y'uburundi kuba twima rero batugiriye nabi naco gituma twagumye twensisita tuvuga tuti ni mu baduhereze baraduhaye igice gitoya bafise abandi benshi harimo n'abari bateguye za kudeta n'ibindi bakiryamye ko canke bakinyegeje birasaba ko nabo nyene babazana ivyo rero n'ibintu bisanzwe bigaragara ni imigenderanire iba yagenze nabi hagati tubishaka tutabishaka bazoguma bitwa ababanyi tuzoguma twita ababanyi babo ni byiza rero yuko habaho ahubwo gusubiza mu ngiro biba byagenze nabi ariko n'ubu ntibiragenda neza kuko n'ubu ibyo twasabye u rwanda eh, ntirurabishyitsa ubwo ntirwabishyitsa bizoheza bigende neza gusumba ariko ntitwoheza ngo tuvuge ngo imigenderanire y'uburundi n'u rwanda muganga celestin nshongera arongoye intara y'ubuvuzi ya asaba uwo wese yoribwa n'imbwa ziyerereza kunyarukira ku ivuriro rimwegereye kugira ahabwe urucanco ngo kuko zihari kandi zikwiye ku mavuriro yose agize intara y'ubuvuzi y'akayanza amakuru ajyanye n'intwaro ibereye nayo nabibabwiye mu ntango z'ano makuru leta Burundi irafise umugambi wo kugabanya igitigiri c'intara n'amakomine mu nama umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yagiranye n’ababura n'ababuramatari muri nondwe umushikiranganje Jeanvin buca yashikirije ko hari ko ari mu ntumbero yo gushigikira iterambere rusangi akabona ko bigoye gushigikira iterambere afatiye ku gitigiri cy'intara Burundi bufise tumukurikire mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi iki gikorwa tukiriko nibaza yuko tugiye gushiraho vyihuta mu maguru masha imbibe zose turiko dukora igikorwa gikomeye cyane aho turiko turaraba yuko mbe turi cyakeneye intara cumi na zingahe dukeneye amakomini ijana na mirongo ingahe ibyo byose nibyo turi ko turi turabikorera ko kugira by'ukuri turabe amakomine igihugu cyacu cuba gikeneye intara igihugu cyacu cuba gikeneye kugira rya terambere rusange rikunde umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange nyene akaba ari karabonana n'abenyamigambwe mu basaba harimo gukora kugira ngo ategure imigambi myiza mu migambwe yabo yotuma bashobora kwiteza imbere yo ziraboneka ku gihe tubakurikire bishura ku bibazo bya mugenzi wacu Jackson Bahati yakiye neza kubera ko ari umunani ntawe nikora ntaca agiye kwa muganga baramuvura umwana wiwe ku buntu ntagakira none nk'ubu umuntu bamuce nk'inoti ya bitanu cyangwa icumi nta muntu ushobora kuyaronka ariko malariya akayivurira ku buntu bakamupimishiriza umwana we ku buntu hamagataha umwana we agakira e, birashika ugasanga nta miti ihari bakubwira ati genda ugure umuti nk'umuti kuri ibihumbi bitanu ugasanga uguze ku nota bitatu wasaba leta yuko yobigumiza ukunyene hanyuma natwe tukaba mu mahoro nk'uko nyene babikoze irashikwa mu ngiro kuko birashika umwana akagwara tudafise n'amahera yo kuca tumuvurisha ubwo nyene ukaca tuza bagaca bamutuvurira bigatuma tunezerwa cane ko leta iranguye umugambi mwiza amakuru yo mu makungu itekanya guhindura ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka wa bibiri na cumi gushyiraho urwego rw'umushikiranganji wa mbere ibyegera bibiri by'umushikiranganji wa mbere urwego rw'urongoye abatavuga rumwe na leta hamwe rero no kongereza igitigiri cy'abashingamateka amateka muri marina aho abasirikare cumi na batanu b'ico gihugu barayabishwe n'abitwaje ibigwanisho mu mutego bateze mu mutego watezwe imodoka ah, abo basoda barimwo abandi mirongo ibiri nabo barakomereka baca bajanwa mu bitaro by'ahitwa sevare icyo gitigiri kiremezwa n'abategetsi ba mari ariko nta gitigiri batanga cy'abitwaje ibigwanisho baba barasize ubuzima muri iyo migwano muri iyo mishamirano kuko Eh, kuko barasanye amasasu mu nyuma yaho babategeye umutege imodoka barimwo basigura ko kenshi abo bitwaje ibigwanisho baca bahunga batwaye ababo baba bitavye imana y'amakuru tukaba tuyakesha iradiyo y'abafaransa erefi ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'umwe